Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև ձեզ, Տիկին Արուս, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդաշարը։ Ես վերջերս եմ տեղեկացել, որ այս 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զոհվեց ձեր եղբայրը, ով ուներ բավականին մեծ տնտեսություն, զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ եւ որից հետո այդ գյուղատնտեսական աշխատանքները դուք վերցրել եք ձեր ձեռքը եւ հիմա դուք եք զբաղվում ձեր ամուսնու հետ միասին այդ գործերով։ Ամուսինս չէր աշխատում պետական գործում, մենք գյուղում մեծ տնտեսություն ունեինք, թե վարելահող, թե դաշտեր։ Եղբորը զոհվելուց հետո, երբ մեր այդքան մեծ տարածությամբ հողերը դաշտերը մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ամուսինս իր մեջ երթում տվեց, որ եղբորս այգին չի թողնելու։ Ահա, մշակելու է ոչ վերջ, ինչքան որ լինենք Ղարաբաղում, Ամուսինս էլ ինքն էլ ատուժված, առաջին պատերազմի ժամանակ իր երկու եղբայրն էլ զոհվել։ Ցավը նաև զգացել է ինքը։ Տիկին արուս նշեցիք, որ ճշնամու վերահսկողության տակ է մնացել որոշ տարածքներ։ Ինչ տարածքների մասին է խոսքը։ Վարձակալած 10 հեկտար վարելահող ունեինք, որ մշակում էինք, ահագին այգի, խաղող այգի ունենք, Հուրզադարա է տարածքում, տենց են ասում գյուղացիները, ուրեմն Ալբալի կոչվող տեղամասում հենց Հուրզադարա Դա ձերն էր։ Մերն էր, մեր սեփական մնացել է մնացել է ճշնամու վերահսկողության տակ։ Հիմա ձեր եղբայրը Երևանից էր ինքը զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Եղբայրս Շուտվանից, հենց 2000 3-4 թվականներին, երբ ինքը համասարանն ավարտեց, քիմբիոլոգիա բաժինը, քիմկենսա ավարտելա, իր երազանքներ բժշկականը ուղակի քնությունը որ հանձնեց իր բալերը չհերիքից, պետպատվերին չհերիքեց, վճարովի էլ չհամաձայնվեց։ Այն ժամանակ 97 թվականին էր։ Հետո տենց որ ավարտեց զինծառայությունը վերջացնելուց հետո եկավ մասարանը գերազանց ավարտեց մեր Մարտունու շրջան գյուղ քարան ջրդասավանդում քիմիա կենսաբանություն։ Հենց ինքը որոշեց, որ այդքան երկար չի կարա գնա գա ճանապարհի մնա Պատերազմից հետո երբ հողերը բաժանեցին ըստ շնչի, ապայիս հոր եղբարն էլ իր հասանելիք հողը եղբորս կտակեց, ասեց դու զբաղվիր։ Հիմա ձեր եղբոր զոհվելուց հետո միանգամից դուք ձեր ամուսնու հետ ձեռնամուխ եղաք նրա գործի ժամանակից։ Այո, հիմա քանի հեկտար ունի Մարտունի տարածքում։ Մարտունի տարածքում տենց Ամիրալար ենք հասում։ Այն ժամանակ այդտեղ թուրքերը էին բնակվում։ Ահա։ ԽՍՀՄ-ի օրոք թուրքեր էին բնակվում։ 7 հեկտար տարածքեր։ Ինչ եք մշակում։ Եղբայրս papaիս հետ միասին մշակել են նուր, խաղողայգի, մի որոշ տարածք 3 հեկտար վարելահող էինք պա, վարելահող էր պահում, հենց մի տարի գարի էր ցանում, ծորեն էր ցանում, տենց հերթականությամբ։ Իսկ այսօր, այսօր դուք ինչ եք։ Այսօր մենք էլ այդ 3 հեկտարը ավելի գարի ենք ցանել, առաջին տարին գարի ենք ցանել, այս տարի ծորեն ենք ցանել, դաշտ ենք ցանել, հենց լոլիկ, վարոնք, լոբի այո իսկ նրան այգիները նրան այգիներ նրան այգինա խաղող այգինա սա բերքատու ծառերա սա բոլորը մշակել ենք ինչպեսին է հավաքում ենք այս տարի նորը լավ էր անցած տարի չէ իսկ այս տարի լավ էր ուղղակի մի քիչ արտահանելն է հիմա դժվար Առաջ շատ էին գալիս վերցնում էին Հայաստան։ Հայաստանից։ Իսկ հիմա տենց չէ, առաջվա նման չկա։ Քանի տոննա նոր ունեք։ Այս պահին չեմ կարա ասեմ քանի տոննա, բայց արդեն 12 տոննա դուրս է եկել։ Արդեն 12 տոննա փաստացի հանելիք դաշտից։ Եվ գործընթացը շարունակվում է։ Գործընթացը շարունակվում է, դե մոտ տենց կոնկրետ չեմ կարա ասեմ, բայց մի 15-ից 20 տոննա ներկայիս տարի։ Չեք իրացրել դեռևս։ Դեռ իրացրել ենք 12 տոննա, 12 տոննա արդեն իրացրել ենք։ Հանրապետությունում։ հա, Ոչ, հանրապետությունում էլ Հայաստանի հանրապետությունն էլ։ Հանրապետություն ինձ քիչ, այնքան որ մոտիկ մարդիկ են առնում, հիմնականում զնեղ հանրապետությունը բոլորը ունեն, ինձ առնողը քիչ է լինում, Հայաստանից են հիմնականում գալիս, տանում են մեքենաները։ Հետո նրան βέρքահավաքից հետո ինչ աշխատանքներ եք կատարել։ Βέρքահավաքից հետո արդեն տենց մի ամիս, երկու ամիս հանգստանալու ենք, հետո արդեն խաղողայգի պիտի մշակես խաղողայգի ձմերվա սեզոնին այո նայած եղանակները ոնց է լինում այդ ժամանակ արդեն խաղողայգին այո բոլորը այդ տարածքում է սա խպարիս պապատելա եղբայրս պապայիս հետ միասին իսկ ասենք որևէ տուն երկու սենյականոց տուն ունեք կառուցած տիկին արուս իսկ ասենք բացի տնտեսական այն աշխատանքներից, որոնք մշակվում էր, դուք ձեր ամուսնու հետ միասին ինչ որ մի նոր մշակաբույսերի մշակմամբ կարող եք, ասենք զբաղվել, կարող են լինել նորություններ։ Կարող ենք զբաղվել ուղակի այս անորոշ վիճակից ձերքներից ոչ մի բան չի բռնում որ կատարենք այնքան որ եղածը դեռ պահպանում ենք նայած էլի տարիները ցույց կտա ոնց կլինի Ղարաբաղում իրավիճակը, ամենք թե չենք կարողանա, բայց մենք որ ամուսինս տեղափոխվել արդեն առավոտի Ցիրիկոն լինում եք դաշտում, գյուղից մեր անասուններն է, գյուղից գյուղում մենք շատ հնդկահավ էինք պահում, տեղափոխել ենք այնտեղ Մարտունի, այնց հնդկահավերի համար այնց մի փոքր գոմ ենք սարքել տեղափոխել։ Հենց էլ կողքից այդ գործերն ենք հանում։ Լարժեքորեն զբաղվում եք եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներով եւ անասնապահությամբ, այո։ Տիկին Արուսա թերևս հավաստում է մի բան, որ Արցախցու ոգին անկոտրում է։ Այո, անպայման Արցախցին ոչ մի դեպքում չպիտի կոտրվի։ Եթե ապրում ես Արցախում, պիտի ապրես, շենանաս, շենացնես, շենացնես ուսումնասիրելով շուկան, սպառողը ինչ ավելի շատ պահանջում, ինչի կարիք ունենք այսօր մենք Արցախում։ Մենք մենք Արցախում ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում ամեն ինչի կարիք ունես չի թե բանջարեղենը, թե մրգ, միրգը, բոլորն է կարիք ունի, ես չի ասի։ Եղբորս երազանքներ ապացուցել բնիկ մեր մարտունեցիներին, որ եթե աշխատես, կուտես ինչի պիտի առնենք Հայաստանից եկած լոլիկը, վարունգը, մադրիճանը, իբարը, եթե մենք մեր դաշտերում կարանք աճեցնենք, կարանք մեր թեկուզ մենակ մեր քաղաք մարտունին բավարարենք։ Եվ դա ճիշտ էր։ Իղբորիս երազանքը ես ինքս երկու տարի այն եղբայրս չկա, ցանում եմ, իր գործը մի շատ լավ իրացնում ենք, թեկուզ մեր մարտունը լավ գյուղարանքներից էլ են գալիս առնում են Ինչ լոլիկն ավա, լոլիկը, վարունգը, բադրիջանը, բիբարը, միրգը, դի աշխատես։ Տիկին Արուս հատկապես պատերազմից հետո, երբ տարածքների մեծ մասը մնացել է ճշնամով, ավելի շատ պահանջարկ ունենք այդ ու ձեր նշած ամեն ինչից զատ ավելի շատ պահանջարկ ունենք ծորենի։ Ծորենի մշակությամբ մտածել եք զբաղվել։ Մտածել ենք, բայց իսպայդրությամբ այդքան դաշտեր չկա, քիչ են դաշտերը, հիմնականում զբաղվողներ կան, մարդիկ կան, որ վարձակալած դաշտեր ունեն մշակում են հորիխ-փորս տղան ահագին հողամասեր տարածքներ էր վարձակալել մենակ այս տարի ինքը հորիխ-փորս տղան էլ 17 հեկտար եգիպտացորեն ցանեց այո աշխատել են էլի մարտունի էլի մեր կող ամիրալար կոչող տեղամասում թեկուզ այո պետությունը չգիտեմ ասել են որ կաջակցի թեկուզ կաթիլային ռոկման ռոկման ջուրը կա կաթիլային համակարգնա որ պիտի պետությունը ֆինանսավորի ճիշտ է մենք մեր ուժերով լարալանք կաթիլային համակարգը չգիտենք դեռ ոչ մի բան չէր փոխհատուցել իսկ դուք անձամբ օգտվել եք պետական որևէ ծրագրերից ոչ ես անձամբ չեք դիմել չեմ էլ դիմել չեմ էլ կարողացել անհրաժեշտություն չկա անհրաժեշտություն կար ուղակի ռիսկը որ ասում են ռիսկը գործի կեսնա ռիսկ չի անում որովհետև մեր դու նախ կիսուրիս ես բայդրությամբ կիսուրիս գումար մտնելու բաղով կիսուրիս թոշակնա մտնում եք էլի աշխատավարձը չնչին աշխատավարձա Դրա համար դրա համար ռիսկ չէինք անում, բա որ վերցնենք, ոնց ենք փակելու, ինչ կանենք, ոնց կանենք, դրա համար ռիսկ չենք արել վերցնենք։ Բարի։ Կինարը շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալ ենք այդ լավատեսության համար, որոնք դուք ներարկում եք բոլոր արցախցիներիս։ Դժվարություններն ու հուսահատությունները միայն ուժեղացնում են մարդու ցանկությունն այլ է, իսկ ցանկությունն իրականություն դարձնելու համար գործելը լրիվ այլ։ Ասել է թե ով գործում է, ունի հստակ նպատակ, իսկ Արուս Դադամյանի նպատակը parzicel parze։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։